บุ๊กทูห้าสิบแปดสิเอตูวัยวะ membros do corpo ดิฉันวาดรูปผู้ชาย estou desenhando um homem เริ่มจากศีรษะก่อน Primeiro, a cabeça. ผู้ชายสวมหมวก O homem tem um chapéu. มองไม่เห็นเส้นผม Não se vê o cabelo. มองไม่เห็นหูด้วย Também não se veem as orelhas. มองไม่เห็นหลังด้วย As costas também não se veem. ดิฉันกำลังวาดตาและปาก Eu desenho os olhos e a boca. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ O homem dança e sorri. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว O homem tem um nariz muito comprido. ขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา Ele leva uma bengala nas mãos. เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย Ele também leva um cachecol no pescoço. มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น É inverno e está frio. แขนแข็งแรง Os braços são fortes. ขาก็แข็งแรงด้วย As pernas também são fortes. ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ O homem é de neve, แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม ele não leva calças nem um casaco. แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น Mas o homem não está com frio. เขาคือตุ๊กตาหิมะ Ele é um homem de neve.